до того, що їхні власні дружини ловили кожне його слово і заходилися сміхом. Клава аж заплющувала очі і падала на спинку канапи Ой, не можу. А він і сам почував, що якась велика сила, оновлення життя вела його. Мабуть, вона йшла від цих молодих людей, розумних і талановитих перед якими життя ще тільки розчинило двері, яким іти та йти з розплющеними очима. Йому хотілося пити, просто пити і щось робити, і подобатися комусь. І він подумав, що попереду ще багато днів, і добра, і кохання, і він щасливо та весело поглядав на Ірину. А вона сиділа, як і личить іменинниці, урочиста усміхнена і трошки церемонна, бо й пили за її здоров'я. Не пив тільки ірша. Він нахилився до Рубана і стиха перемовлявся з ним. Це її чомусь турбувало. Про що може говорити Рубан? Та ще на чужих іменинах, про господарів? Ну, а що говорить? Здогадатися неважко. Он до них прихилилася Ірита. Це вже зовсім зацікавило Ірину, і вона непомітно поміняла місце, пересіла ближче до них. Світ. А що світ? почула вона неквапливу, як і завжди, рубанову мову. Біжимо, біжимо. А не всі ж уміють так швидко бігати. Хоч і я ось на милицях. І все вихваляємо свій вік як винятковий. Навчилися робити штучні тканини, фальшиві прикраси. Гостренький носик клочковий схилився до столу, а на скроні нервово затіпалася жилка. А де святість? Якась велика святість, велика істина над світом, щоб могла утримати всіх нас освітити душі. Де вона? Такої істини не було ніколи, сказав Ірша. Ми весь час рухаємося вперед. В цьому і полягає прогрес. Прогрес чого? швиденько запитала Рита. Тисячу віків не вірили в прогрес. А що таке прогрес? Ти чув, що розказував Роман? Прогрес? Трохи спонтиличився Сергій. Ну, оце все. Хоча б і те, чому служуємо ми, будівництво. Будуємо, будуємо, будуємо. Печера і курінь, хатина, замок, кінотеатр. Для чого будуємо? Як для чого? здивувався і аж обурився Ірша. Для краси. Він подумав і додав для майбутнього. В очах Клочкової спалахнули переможні вогники. А чи не здається вам, що й будівництво, сама архітектура стає самоціллю, щоб возвеличити нас самих, а потім зруйнувати збудоване? Прогрес для людини це її власне самовдосконалення. Вони сперечалися так голосно, що всі притихли і почали прислухатися. Рубан цмилив горілку. Так умів пити тільки він, крізь зуби, маленькими ковточками, довго затримуючи її в роті, і вдоволено посміхався. Здавалося, для нього не було більшої втіхи, як зіткнути когось лобами. Ірина побачила, що всі слухають Риту і Сергія, і захвилювалася. Їй було шкода Риту. Вона хотіла Сергієвої перемоги, але бачила, що йому не вистачає аргументів, що він, попри всю свою ерудицію, в даний момент не має чіткої опори тоді як Клочкова, що було в подив Ірині, мала якесь тверде опертя.